Right Allah nanggapi laku seluruh wong kafir Mekah kufar Quraisy. Ana mukjizat sing jelas bulan pecah dadi loro. ngantos kanjeng nabi ngendika isyhadu karo jenengan Iku wong kafir lengan gapi Mursi jadi kajian Nabi Iwah sihirmu Buat bahan Muhammad Sihirmu Bapak di tekan lahir Lengarani sihir ikhrum mustamir yo kafe dakate nabi ne krishna jan api lan rasul nek manusa sifat sifat basaria wong oh, sing mangkel gondu cara jawab wis Agusti Allah sayang kata kata Nabi nyakeni terjawab kata wala anu kata wala mampu menguasai Muhammad Adul Sakit Bungu Parmokah Bicara Tiga lumo bagi pokok sebagai cederanya, ya umaya jauh dari terakhir. Hei jalan jinanya ujah ujah, umo mati. Ada isapa tukang ujah ujah, tukang pengumuman. Besok, ono, mereka begitu gas umo mati. Jadi kau इस तनाव में क्या है संभ्राम की चपुर चपुर संभ्राम काले का इस रौते चपुर संभ्राम नामों से काले Quando vi ho fisso il masolico manfista mahavati la manfil ardi billa mansha Allah ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون surat Az-Zumar juz 40 besok sepuluh malaikat Israel disebul disebul itu tegese ana pengumuman penyebulan sing pertama makhluk sak dunya keleper kabeh kejurga sing dikersakake Allah sak illa manusia Allah kabeh keleper kejurga sing dikersakake riwayat keterangan hadis termasuk malaikat kapak kepala yang dari yang bulan pertama orang harus orang Paling palingan Sidril Mikael Israfil dan Azrael kebuatan itu termasuk sing ke ilah manusia mano fi khafi yukra lagi petang puluh tahun banjur penyebulan kedua Fa'idahum biyahun yang turun sejuk mati-mati geledak-geledak selamat Jokor retak Terus manusia semua hati tak jaga orang urip kabeh. Nalika penyebulan ke bulan. So metu saka kuburane. Kunjangan mau rengi ila saya tumpul tetap tumpul tetap menuju dengan perkara sing gedhe akeh ila saifin marang perkara nufurin kang gedengake yaitu hisab rajratah manusia sajada mulai simbahadan nganti manusia terakhir besok ana hisabe Kusyaan aksaruhun kira asab'at خاشعان خاشعون و خوش شهد و خوش شهد و خاش شهد بسیار ناشی ماجا خاشی هست خاله اینا خوش شهد خاله ماجا اینا افسارون آقا و نگاله وقتم بره Biye maksud itu. Naliko ono pengumuman penyebulan kedua. Jotane kafe. Mantane wong kafe itu jomlo. Menuju dengan tempat ujak-ujakan. Kumun. Rakwani kejet wong kafe. Bisa wong kafe. Bisa wong kafe. Lah Wamesa boten. Sebab apa? Wamesa wis percaya. Nalika isih urip nang donya ku wis ngerti, lah wis percaya besok malaikat Israfil iku umumake pada menyebul semprone sing tinjul dalam Islam. Wis krungu bolak-balik. Jadi besok yang orang kaget dalam lebih mantap ayo tentang Imam esa Ya kerujuna tu siapa para manusia ada ini kafir, muslim, kodok Pada metu minal aja sisa kebiro-biro eh. Karena hum kaya kaya saktenenge para manusia iku jarot den rupakake walang pun Kan kang tersebar. Kaya lah walang sing tanpa nganggo lar. Dodol-dodol dan jodoh pangkinti. Pasangnya kaya mulai Jomblo marane gondeng pas undangan mau diterangake teng mriki mukti ina kale podo rikatan Bulune jo jengomok jengomok Jori ikat menuju ilat dari marang tempat pengumuman. Nah, ini itu, Bapak Esa. Wis dipelajari wis ngrewakna nalika nang dunya besok kadadeane kaya ngono bumi wis diganti madu badalul ardu khairal ardu Bumi sejaman gini ini Bisa Ganti bumi sing baru Sing koyok kaya serap. Ora ana yuk-yuk, ora ana au-au-pan. Wangkek yoro-yoro. Sehingga kelep-kelep, keserapan kini. Ika tegusti Allah, kebesaran. Diring manusia semuanya itu, manusia jadi diring dapet, senti non dire in kannine kannina rosso Kendine lekap pengen mangan manusia kafe luar biasa. Bandi dicekali digendeng karo malaikat. Malaikat ewon sing nyekali kendine. Mereka kendine kepengen nyamplok, Kepengen nyaplok sing kafir-kafir ini kontak karo malaikat. Manusia belum istilah ladang mahsyar. Mahsyar itu tempat penggiringan, tempat pengelompokan. Mulanya lengarane oro-oro mahsyar. Langitnya ini kalau jenengan wis kerumuh. Besok jauh-jauh kabeh nomrani manusia. Dari kebuhane sang diceritani kanjeng Nabi niku semu isin wong wedok dikabari besok no akhirat lanang wedok jauh-jauh tumpang ini kurang isa bingung kaje nanti kan juga Aisyah besok orang orang rumah di ngono mana itu ajak bang wedo kromo lanang wedo tukang ide nane kuban kita yang aja nanti ngarep ngarep besok rano lo pikir mau mau kurang mau sam jadi udah aku tak mau sam jadi pun diterang aja ada orang yang jauh lucu apa mati tapi dari kau ngantai di cakurake nomor pakai cari besok tangi kau kukur dan nanggu kaki orang orang oleh tuan orang sing joko nih oh, kau kafe kafe nih jadi kau ambil nali kau ngantek di elok nore kukur kaki besok nek tangi kau kukur jadi wis celana nangis kau kau yang ngantek kepelaan boten enten saking kabupaten ojo kabeh Dari baiku yang mulul kafiruna. Ucap wong nabe. Hada yang pun asin. Ucap ini mangsa itu dino sing wajar. Raka pena kaget dina ini. Iki sing atas-atas sing ngomong ngono wong kafir boten kula jenengan to. Wong Islam boten boten ngomong anyar boten gampang esuk. Tak sebab dia. Nek wong kafir يقول الكافرون هذا يوم عسير tetapi Wong kafir kafir ini besok nak kina kiamat. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Melaku newesra kepenak. Gendong jusani. Surat Al-An'am juz itu. Wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. alaka ana yang biru dosa-dosa kekuburane dosa-dosa kenakalane dikendong besok dosa-dosa itu dirupakake makhluk sing medeni sing kaya gendruwo rasi nabune gak enak jaluk bedong Karena yang menasih Nek wong Islam besok marah numpak. Amal-amal soleh. Panjenengan jurunan, bangun masjid, bangun musholam, bangun pondok pesantren. Ini besok jadi tumpahan. Kulane nek anu wong kuno-kuno nek ana wong jumalane ndak akeh kurban. itu wong kuno-kuno yang sebab benawe itu beli dari hidup pahamu itu bosen kok becing numpak pedus ngonten itu orang sing yang babi ngono nah itu mah aku biasanya mobil mercy lama kan numpak pedus dan pedus dan mana kesuwen ngono itu itu apa ya masih tak lebih masa saya kalau sedihkan jani ora kok wedhus ngono ora ganjarane ning amal Quran besok jadi tumpahan jadi namanya sampai besok numpang Nah wong Islam, wong kafir, padha wae pasti Reis Warga wong Islam liwat siratal mustaqim pasti dalile surat Al-Hajj 19 wa in minkum illa wahiduha. kana ala rabbika hatman maqdiya kowe kabeh besoknya harap arep swarga pasti liwati wa siratal mustaqim surat Toha juz 16 wa in minkum illa wahiduha. karena ala rabbi sahar namamu iya kepasti Aduhe wasirotol musim panjangnya gak menangkap sih ini sih kepengen ngerti satri-satri situasi sirotol musafir kurator ini ngali wonten yang hadis Abi Jamro Abi Jamro Wong sing liwat siratal mustaqim ana sing kaya kaldarfi kaya pilat jadi melayunya cepat kaya pilat sak kecet konservi sebarang ana sing kaya wong numpak jarak ana sing kaya wong mlaku ana kaya yang melayu ana kaya wong mlaku biasa Ono sing kaya wong ngesot lan liyane. Iku dijerahake. Iku tergantung amale. Jadi sing sae-sae sing kaya nabi lan rasul kalau barki kaya kena. Cepet. Polane ulama-ulama gawe dungo hataman Quran. itu ana dungo wa ala sirati jawaza besok namanya wa sirati mustaqim sakit melampah saya wa ala sirati jawaza itu ada ngeling-ngeling itu ila hecu ke hata mandora itu ngale ana wa ala sira di jawa ya wa ila jannah di rabbi ya wa ila khairat di kon wa ima ma iki wong Islam ana sing kaya wong numpak jaran ana sing kaya wong Melayu nek wong kafir ngesek Raja Siti beti gantol karo malaikat. Cekur neraka. Rekal-rekal ngombar neng. Dua kal mana ngono terusan. Sewa kafir kafir. Berarti lemon ini ya umun asik. Hanya. Takkan gue kok esok. Kepenak. Dileng-eleng antara kafir, non-muslim, darutin piantak-piantak. Jadi tidak ono besok dina kiamat. Apa kasarnya ini? Benar, kanggul ini kafir. Kanggul ini orang Islam, kebenaran. pangestak sapa asaka atan rangkul-rangkulan sing wong sampe jontu karan ana dalile onen tegene surat zuhruf jeslawe al akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduun illa al muttaqin para kanca ing ing dunya besok di kiamat pasti tukaran. ampun insya Allah pasti tukaran, karat keke ilal mustaqim kecoba wong sing takwa jadi di benar mudemon wong takwa pasti wong Islam orang orang wong kafir takwa aku menjadi sedih kalau jauh sembrono nih semua orang berpikir orang Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa. Ya Allah, nekat begitu. itu. Nama-nama dilengkeng. Keliru itu. Mutaki mesti muslimin. Wong mutakwa pasti wong Islam. Dan muslim, boten mutaki. Dikeleng-eleng. Dikita aja ngawur, nah niru-niru wong keliru, kalau wis keliru, sampean keliru. Para ulama pun almana hari wafat Nabi Isa, ora ono. Nabi Isa nanti saiki durung wafat. Kata sing do pira keliru, wong Islam do melu-melu, ora apa ta. Saya jawab ini menang menolong. Jadi hari wafat Isa itu boten ngeten. Ana tanggalane ana. Kula pun nate ngelingke. Ana bisa dirung wafat kok boten. Ana jamene ya kayu ngono. Terus ngelingke. Ngelingke. Nabi Isa itu dirung wafat. Nanti saiki. Nabi Isa isi nak langit. sabloro besok mendekati kiamat dan jajal wis nyamuk rasanya Nabi Isa kadawan medun terjunnya Nabi Isa diparingi umur tambahan pitung tahun pitung tahun itu sudah pertama mata ini jajal modal modal saleh kodo nasi di saleh itu jualku itu tentang Quran Wa ono wama wa wama salatu walakin syubhihalahu wa inna alladhi nakhtalafu bi ila fi syakim min umarahum bihi min ilmin illa tiba'a dhan wa ma qataluhu yaqina tarrafa'ahu allahu ilaih Maka Allah dan hakimah. Fa'in min ahli kitab illa la yu'minan nafihi qabla mawti. Wa yawmal qiyamah yakunu alaihi syahida Surat An-Nisa juz 6. Ibu Lojar itu juz 6. pertama. Ya, itu orang sing ayat sing kaya tak lojo. wong Yahudi ora mateni Nabi Isa wong Yahudi ora nyane Nabi Isa ning Yahudi mau mateni kanca kanca pemandane sing pacae diserupakake Nabi Isa jadi sing dipateni disarep iku Yahudi komandan Yahudi sing harap mateni Nabi Isa Dan api ini saat diselamatkan dengan Allah, karena Allah ilai, api saat dilapak. Nanti saat ini saya langit, besok saya harus Diterangake, wa in min ahli kita illa la yu'minan nabi. Besok kafir-kafir kita bi wong Kristen-Kristen sing yo menangi nabi sakedut Bapaknya jadi mau mu'min, mau Isa. Berarti dan Nabi Isa itu bisa orang. Dia ngaku, aku ke Isa. Nabi Isa ini kan, aku sehingga menangi, jauh iman. Kono kaya ayat Al-Quran kono. Wa in min ahli kitabi lan orang ngomong kafir kitabi. Yahudi Nasrani. illa la yu'minan nabi kecoba mesti iman dengan nabi Isa qabla mauti sakdene sejane ono tekene qabla mauti sakdene sejane nabi Isa diterangake nabi Isa diparingi umur tambahan pitung tahun sakjerone pitung tahun nabi Isa krono diterangake krono Sak dadi kroko diparingi putra kale lanang-lanang. Bapak sepi tahun Nabi Isa sejo dimakomake teng makome kanjeng Nabi jejer makome Sayyidina Umar. Jadi makome jeng Nabi ini sing haji, Bapak itu ngerti. Makome kan Nabi wisana telu. Kanjeng Nabi, Abu Bakar, Umar. Isi lego siji. Lepas ini bimbing nggak nabi Isa. Mulanya Raja Saudi tidak wani jalur kabur. Sebab diprotes Muslim sandunya. Kurang gonong. Oh, nggak sekedar ayat Al-Quran Ba'im min ahlil kitabi illa layuk minan nabiin qabla mauti. Jadi Nabi Isa ngantos sak dereng sedo istilahnya nabi sing ngati ijek korek niku wonten sekawan kok langit loro kok bumi loro sing langit siji nabi Isa kok langit sab kali nomor loro nabi Idris kok langit sab sekawan sing nabi loro siji nabi Elias loro nabi Khodir nabi Elias karo nabi Khodir itu saben setahun kepada bisa nombone hijir Ismail <clears throat> saben tanggal sama besar itu diterangkan itu mulanya apa nganti saiki jerono nabi sing isih urip majelis taklim Jumat Rajab dalaki isih ana piro bapak kena lahir loro ana kene berarti yo cuma pacar ngono wae Tapi yang tak konani apa ono nabi lahir, wa Muhammad kanji Nabi jawab, Ora-ora. Jadi yang ngaku-ngaku Nabi, bahasanya kanji Nabi wafat, kok menikmati Nabi lahir. Jelas borong. Maka ana Muhammadun ada ahadim mirrijalikum marakir Rasulullah wa khataman Nabi'i. Jadi ana wong sing aranane Mirza Ghulam Ahmad, iku wong Goro. Luka Goro, ane wong Inggris. Pun kula terangake cetha ya. Jadi sing ana keterangan nang geger besok dina kiamat ana iku wong kafir. Nah wong Islam besok hijau. Mulanya wong Islam keislaman iki dipertahanke wala tamudunna illa wa antum muslimun aja nganti mati-mati kejaba netapi agama Islam pertahanke كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر kali lagi borohake kau tahun sak turunnya kau parpures kau bodohin kau menapinno kau menapinno jangan kuno sak turunnya kau parpures itu jom borohake Wahyu-wahyu sing den gawe Allah sing disampaikan nabi Nuh digorose karo kaune diterangake wakan jagu mongko padha ngorohake sapa kaune abjana ing kawuraku ya ibunno wis gorohake wapo lurat ngucap macinuno no kuecha deklarane jadi kau men nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi nabi lagi sentak sentak sama nabi bicara di eh lagi sentak sentak di pisau pisau royal nabi no pengurung jadi utusan Sengutus Kristi Allah. Acaranya dia lapor. Padahal. Mempunyai nyawa Nabi Nuh Rabbahu yang pengerannya. Kodo. Anne mahlubun. Fantasi. Anne tak temene kula niki mahlubun kalah gusti kula dibuat kong pirang-pirang kawon gusti. Fantasi. Mungkin panjenengan nolong panjenengan datang bolo. Tapi no, jauh niku sangat ngantos seket tahun. Sampai bayangin. Walaupun arsalna aduham bala kita pilih al-fasanatin illa khusina ama. Nabi Nuh da'wah itu sangat ngantos seket tahun rina wangi esok sore. Neng orang-orang tanggapkan, sangking kaumnya. Malah diharani, dan eh, dipisah-pisah lapor karo Gusti. Kula kalah Gusti, nyuwun tulung dhateng panjenengan. Ya. Rene napino menyerahkan mandat langsung dhateng Allah nyur. Muka-muka rumah itu betul pesenan. Nah, untungnya kita umat Muhammad kanjeng Nabi ini pun mangkelan banget. Yo sing ngarani wong kafir ning ngarani kanjeng Nabi yo wong ujian, yo disenta-senta. Padha ae. Tapi kanjeng Nabi mboten nate nyuwun ring Gusti Allah, muga-muga umate tumpes mboten nate. Dicentra ake dan Quran, lana harus ka illa rahmatan lil alamin. Ini berarti jenabit. Mulanya kalau saya langsung namanya pengulangan, umat Muhammad boten badi, boten penuh pesan dosa, boten badi. Sebab rahmatan lil alami. Ada syarunah bintu, total tenang. Ah, papa tahna, Biro asangat, ono semadam papa tahna, ono semadam papa tahna. Mongko buka ingsun abu-abas samahin birobbil olawakil langit bimahin munhamilin rangganyu sing sok-sokat. Gemrojok teko langit. Petang puluh dino, petang puluh bengi, udian sengko langit Sing langit penuh. Bapak jarnal abdul lan mozana keijen Allah alam abdo ing bumi uyunan amane sumberane. Sing sama bumi sumber terus wakjuhat. Sing sama langit gembrojok. Sing sama bumi mumbah. Wal takol ma'um apa bumi bumi Kau cakal mau mau pedo apa baju, baju ke langit, baju ke bumi. Ala amrin, tetap hale tetapi berkorokot kudiro kamu di pas teake. Sangkan bayang ke. Baju sekolah es sok sokan. Baju ke bumi super mentu terus. Jangan bintang nanti. na nahulat memotakai. sapa ingsun Allahu ing no ala dzati al wahid wa dzur ing atas e kapar kang duweni papat lan paku dadi jerang Pak kapar itu izinnya mesti papan kayu jadi lah paku paku kandung gandengake itu dijerarake sama nilai Quran jadi al-wahid tumpak asing wa bisurin lan saka paku Jumat tajri bi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma a'inna ala zikrika wa Allahumma a'inna al